plida migrado pro la climata varmigio. Secezoi, stormegoi, inundoi. Changioi de la medio, causitai de la climata changio, povas plifortigi migradon. Ciel forte? Tio tamen forte dependas de la economia cae politica situazio de lando. Tio legeblas en supervida studajo. Austrae sciencistoi tiu cele prilumigis en tridec diversae studagioi pri unuopae landoi la contexton en changioi de medio, de soci politicae factoroi cae migradoi. En tiui studagioi ne nur temis pri le influo de longtempai climatae changioi, sed ancau pri efficoi de extremae veterae eventoi, exemple de stormegoi. En granda parto de la istudajo e confirmigis contexto inter de medio cae migradoi, scribas la esploristoi en faca giornalo. Trivialae tiui reciprocae efficoi tamen ne estas. La bildo pri rifugiantoi pro la climato, ciui volas atingi Europon au Usonon, estas ofte tro simpla. La migrado pro mediae shangioi dependas ciam de vizio da economiae cae sociopoliticae factoroi, accentas la esploristoi. Ili trovis clara in pruvoin, por tio, che shangioi en medio conducas al migrado ene de la concernae landoi, au al migradae movoi al aliae statoi cun mal alta cae mesa viv en speso cae ne al lim transira migrado al landoi cun alta vivens peso. Trafitae popol gruppoi, laula analisoi ofte translogigias al locoi, ene de la propra regiono, ca ili ancao revenas, post relative ma longa tempo al sia deven loco. A parte clare montrigis la contexto intermediai influoi cae migrado en studagioi ciui concentrigis pri landoi cun mesa nivelo de bonfarto. Se trovigas mal multe da bonfarto, tiam ofte mancas rimedoi ciui necessas por migrado, precipe por translima migrado, accentis la estro de la sciencista gruppo pli fortai estas la efficoi de la mediae shangioi, ancau en landoi, en ciui pli granda parto de la logiantaro dependas de la agriculturo, cae tiel ancau de la medio, li clarigas. Ali flanque en landoi cun pli alta average nivelo de bonfarto, la homoi ofte havas pli bonain eblezoin protectisin contrao shangioi en medio, sed ec tie povas aperi migrado pro la medio, ciel montrigas ce la exemplo de Usono, ciel la stormego Catrina, en la jaro du fortiris multain homoin el la trafitae regionoi. Landoi ciui estas aparte minazzatai de la climata shangio, cae en ciui aperos la migrado pro mediae influoi, estas Latina Americo, cae Caribio, plurai Africae landoi sude de la Saharo, cae multae sudae Asiae landoi. Tie la loggiantaro estas aparte forte en dangero, diras cun autorino de Instituto pri Demografio. Depende de la spezzo de la mediae dangeroi, la efficoe pri la migradae movoi estas malsamai, plurai dangeroi povas reciproce pli fortigisin. Tiel changioi de temperaturo havas plei fortan influon pri la migrado, sed ancao rapide aperantai naturae catastrofoi cae changigiantai quantoi da pluvo ludas gravan rolon. La esploristoi referenzas tie precipe al et camparanoi kiui ege besonas stabilain climatain condicioin, ca kiui apenau havas capacitoin por adaptigi. Vide al pli altigiantai tutterai averagiai temperaturoi, la esploristoi antau vidas pli altan migradon pro medio. Ciel plei bonan voion protecti la homoin en la regionoi, kiui estos trafitai de mediai shangioi, cun autoro nomas la stabiligon de la monda climato, do la rapidan reducton de la enaerigo de varmdomae gassoi e la forbruligo de fossiliai energi portantoi. Migrado, lau li, ja povas esti effica adaptigia strategio, set plei ofte gi ocasas nelibervole vole, cae estas accompanata de neacceptebla suferado de homoi, gi estas neacceptebla, jar gi estas vere evitebla.